Мить він обернув до неї голову і почав щось на ходу розповідати. Голосові модуляції в Бенедикта були майже по-людському заклопотано сумні, і місіс Кет розчулилась. Ви впізнаєте мене й тут, містере Бенедикте. Вона скинула рукавицю і погладила його по ворушкому крилі, яким пінгвін підтримував рівновагу свого двопудового тіла. Ну що? Скучили за туром. Пінгвін голосно загилготав, і місіс Кет сказала Булатові. Невже він запам'ятав турове ім'я? Німовірно, в такій качиній голівці не може бути стільки думок. 11 листопада. До першого складу ми придибали о четвертій дня сонце сліпило просто в очі, а далеко праворуч височила набукувата гора, поплямована скелями голого граніту. Приємно дивитися на неприкритий снігом граніт. На тих скелях уже гніздяться поморники, рудокрилі хижаки, смертельний ворог буревісників. Наш Бенедикт побачив поморників і горласто загелготав, одлякуючи їх від нашого табору. Я назвав поморників рудокрилою смертю, а Мерсьє запитав мене пам'ятаєш пташиний базар на острові Гесуеллі, а біля французької бази Пора Франс? Там живе такий білий білий голуб. Він живиться чужими яйцями і пожирає пташенят. В Антарктиді свій колір смерті Олександр, білий колір. Бісів француз і досі має мене за хлоп'яка хоча всього на два роки старший від мене. Та за ці півтора місяця я вже дещо йому довів. Ми сьогодні ледве плентались, От таких швидкостей я вже давно відвик. Та й роботи ніякої. Навіть не треба довбати ям. Ми вчора ночували тут і не забрали наметів. Ненсен і канадець пораються біля собак. Ескімос гладить ватага по спині і задоволено регоче. Пірі молодець пообростав новим кожухом. Усі собаки пообростав. Тільки чорний ось ось полинятиме та біла. На гренландських собаках підростав зимовий пух, і це мене теж утішає. Принаймні не доведеться ставити щодня намет для собак. Тепер вони зможуть ночувати просто неба. Градусник показує мінус 27. Це не так то й погано все ж таки весна. 12 листопада. Серед ночі мене розбудив пат. До його трелей я вже давно звикла, але ж на базі ми спали одне від одного футів за 60 у протилежних кінцях приміщення. Між нами було цілих 20 кают. А тепер він хропів у мене над самим вухом. Я трохи посовалась і врешті вилізла з мішка. Тоді заходилося розшнуровувати двері. За наметом буяв справжній день, хоча наближалася 12 година ночі. Сонце вже й не торкалося льодовика, десь там південний полюс. Собаки спали біля своїх нарт. Каюри вже не звели для них окремого намету. Коло білої сучки кублилося в снігу п'ятеро цуценят. Я підійшла і запитала. Можна погладити ваших малюків, шановна леді. Сучка тільки ворухнула хвостом. Ці робочі собаки дуже лагідні. Біля другого намету стояв Бенедикт. Очі в нього були червоні, як сонце. Він теж підійшов до цуценят. Але сучка глянула на нього з осудом. Він щось прошепотів і подебуляв геть від гріха. Навіщо ви його образили? Це теж наш джентльмен, сказала я до сучки, і вона знову ледь помітно мильнула хвостом. Цуценята присалися і млосно скавуліли, упиваючись материним молоком. А мені стало чомусь дуже сумно. Мене посіла якась абсолютно безпричинна журба. Бенедикт стояв з до сонця і дивився на північ. Я теж глянула в той бік.